بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الأجري رحمه الله حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشتاء ربيع المؤمن قصر نهاره فصامه وطال ليله فقامه اسنادش ضعيفه علتش هم دراجه از ابو الهيثم كنقاد حديثي این حدیث را معلل دونستن در سماع دراج از الهیثم و روایات دراج از الهیثم ولیکن در حدیث صحیحی نزد امام ترمزی داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند الوارده صوم في الشتاء غنیمت سرد غنیمت راحت روزه در زمستانه الشتاء اینجا در این حدیث داریم الشتاء ربیع المؤمن زمستان بهار مؤمنه دلخوشی مؤمنه چون مؤمن با بهار با زیبایی و شکوفایی که سرسبزی که میبینه دلش شاد میشه دلشادی مؤمن با بهار مؤمن حقیقی ولیکن با مردم دیگه فرق میکنه بهار دیگر دارد با اون بهار خوشحال میشه با این بهارم زمستانم خوشحال میشه بهارشه چرا چون شبش آباده با تهجد چون شب طولانیه روز کوتاهه روز را غنیمت میشمره روزه میگیره خسته نمیشه تشنه نمیشه قصر نهاره فصامه روز کوتاه شد روزه گرفت و طال لیله فقامه شب کوتاه شد و تهجد غنیمته شب زود بخواب هشت بخواب یک دو سه بیدار شو خیلی راحته والله خواب میشی والله والله زود بخواب سیر خواب میشی الان اگر ما نشستیم به خاطر طلب علم نشستیم چنانچه رسول الله صلی الله علیه و با بکر صدیق می نشست ولیکن رسول الله صلی الله علیه و سلم السمر السمر السمر و شب بیداری من کرده سن شب بیدار بمونه برای چی بیدار بمونه برای موبایل برای چی حرف زدن با این و اون گشت گذار خلوت گردش یک بار گردش یک در ماهی یک بار هر روزمون خودمون سرزنش بکنیم اون شبی که ازمون من تهجدمون فوت میشه والله الله خواهیم خون نیاز به سرزنش داره نکوهش داره کافیه اون روایت عبدالله ابن عمر که اومد نزد خواهرش حفصه اومد درد دلش اوورد از اون خوابی که دیده بود میترسه میاد نزد ام المؤمنین خواهرش حفصه میگه چنین خوابی را دیدم بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل عبد الله آدم خوبی اگر شب تهجد بخونه عبد الله بن عمر کیه قبل از پدرش عمر ابن الخطاب ایمان آورده با این مقامش این همه جهادش رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه آدم خوبی اگر تهجد بخونه پس خوبی را رسول در چی دونست تهجد میخوای آدم خوبی بشی میخوای صالح بشی میخوای جزء اون غربا بشی چنانچه آجوری توصیه کرد و صحابه توصیه نمودن علیکم بچی قیام اللیل توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم بر همینه که ما بچسبیم به این نماز مؤکدی که مؤکدترین سنت ها هست ابن رجب سخن زیبایی داره در کتاب اللطائف المعارف پیرامون همین حدیث الغنیمت البارد الصوم في الشتاء از خوبی های زمستانی که الله گذاشته برای مؤمنین در زمستان زیاده دلخوشی هایی که مؤمن داره این غنیمت سردی که یاد شده در این حدیث نه این حدیث ضعیف اون حدیثی که من گفتم در سنن ترمذی الغنیمه الورد الصوم في الشتاء همونطور هم مثل روزه غنیمت سردیه الان که ما سرما در زمستان و تابستان خودمون داریم کلر داریم هوا خنکه راه شی از زیر پتو در بیایم اون سرمایی که خودمون رو پیچوندیم راه شی در احادیث راهكرها فهد مات قال الأجري رحمه الله حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا حسين عن مجاهد عن عبيد بن عمير رحمه الله قال كان إذا جاء الشتاء قال يا أهل القرآن طال الليل لصلاتكم وقصر النهار لصيامكم فاغتنموا إسنادش صحيحة عبيد بن عمير رحمه الله وقت كزم السنومات يقول أي أهل القرآن شب طولانی شده برای نمازتون و روز کوتاه شده برای روزتون غنیمت بشمرید غنیمت سرد راحتیه که رسول الله صلی الله علیه و یاد کردن همونطور که در حدیث داشتیم قال الاجري رحمه الله حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا ابراهيم ابن محشر قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا من الليل ولو ركعتين ما من اهل بيت تعرف لهم صلاه بالليل الا ناداهم مناد يا اهل القران قوموا لصلاتكم قال هشيم واخبرني غير ابي عامر ان الحسن قال في الحديث فالله اعلم ما ذاك المنادي حديث دوتا زاف داره داره یکیش ابراهیم ابن مجشر حدثنا ابراهیم بن مجشر ابراهیم بن مجشر ضعیفه و هم تابعیه اینجا نگفته از کدوم صحابی شاید از تابعی دیگر ضعیف شنیده باشه بس مرسله در نتیجه این روایت ضعیفه صلوا من الليل ولو رکعتین در شب نماز بخونه هرچند دو رکعت باشه دو رکعت نه هرچند یک رکعت باشه کمترین نماز تهجد نماز شب یک رکعته کمترینش بعد سرکت داریم بعد پنج رکعت داریم تا آخر ما من اهل بيت تعرف لهم صلاه بالليل الا ناداهم منادي اهل القران قوموا لصلاتكم اهل خونه و منزل نیستن که نماز شب میخونن مگر شخصی ندا میزنه بلند شید ای اهل قرآن نماز بخونین نماز تهجد بخونین یک فضیلت خاصی داره در احادیث دیگر حدیث ضعیف گفتیم حدیث صحیح داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند میگه والله منزلی که در آن قرآن خونده میشه تلاوت میشه در اون شب تاریک والله همچون ستارگان بلکه درخشنده تر از آن روشن از آسمان ها اون منزل روشن به خاطر اون قرآنی که روشن قرآنی که تلاوت میشه فرشتگان در آسمان میبینن اون منزل روشن میشه با اون قرآن خونه هامون روشن نگه داریم تاریکش نکنیم مقبرش نکنید گورستانش نکنید قرآن بخونید چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه میکنه بر اینکه در منزلتون سوره البقره بخونید ولا تجعلوها مقابر قبرستونش نکنید اصل حدیث فانها لا تستطيع البطل چون در منزلی که سوره البقره خونده بشه قوی ترین اون عفاریت جنیان هم نمیتونن وارد اون منزل فلا تستطيع البطل بزرگان جنیان هم نمیتونن وارد اون منزل بشه خونه و اون منزل پناهگاهی میشه قلعه میشه در مقابل چی؟ در مقابل شیاطین قلعه نه اون قلعه که ما با سنگ و گل درست میکنیم نه اون قلعه قلعه الهیه الله نگهبانان خودش از ملائکه خودش و فرشتگانش را برای پناهمان میفرسته الله وعده داده به بندگان مؤمنش و وعده الله هم حق ان عبادی لیس لك علیهم سلطان بندگان من سلطانی و چیره بر اونها نداری بله نمیتونن شیاطین ترین اونها اگر در اون منزل کسی قرآن بخونه وارد اون منزل بشه شما تجربه بکنید توصیه بکنید این سنت زنده بشه اون وردی که رسول الله داشتن سوره بنی اسرائیل اسراء سوره سجده سوره ملک و سوره زمر این چهار تا سوره رو میخوندن والله اون کسی که میناله شب میگه جنیان اذیت میکنن و فلان میکنن و بهمان میکنن والله بگویید این چهار تا سوره که رسول الله صلی الله علیه و میخوندن رو بخونید البقره هم روزها رو بخونید عجیبه خونه و منزل آرام میشه یک بنده خدایی میگفت زن گرفته بود زنش داد و بیداد و فریاد میکرد گفت که چیکار کنم اون زن گلایه داشت گفتم هیچی تو جن زده شدی جنیان جن شیاطین هم از جنن دیگه جنیان بر تو شیره شدن وسوسه دارن میکنن که این هیاهو رو را بندازی گفتم سوره البقره بخون تا شیطان وسوسه نکنه دل هورت نکنه دل تنگت نکنه ان عبادی لیس لك عليهم سلطان بعد از مدتی اون شوهرش اومد گفت که چهر روز در منزل آهی نشنیدم گله ای نشنیدم گفتم عجیبه چی شده یک روز خانمم ازش فوت شد بعد از مدتی میگه یک روز فوت شد نخوند سوره البقره میگه همون آش و همون کاسه سبحان الله عجیب این قرآن والله مشکلات و نزغات شیطان میخوابه مشکلاتمون مگر چیه و من یعش عن ذکر الرحمنی نقیض له شیطانا فهو له قرین هم نشینش الله کی قرار میده کسی که غافل بشه از ذکر الهی و من یعش عن ذکر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين هم نشينة شيطان میشه الذكر الله غافل نشو والذاكرين الله كثيرا والذاكرات زياد ذكر الله ربي الذكر الله من نماز تهجده قال مياد ان شاء الله دار همين أحاديث غاهم قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا إسحاق الأزرق عن عوف الأعرابي عن أبي مخلد عن أبي العالية قال حدثني أبو مسلم قال قلت لأبي ذر أي صلاة الليل أفضل قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نصف الليل وقليل فاعله اسنادش ضعيفة بخاطر ابو مخلد در اعتبارات مقبوله یعنی يعني در اعتبارات قابل قبوله یعنی يعني اگر شاهدی داشته باشه این روایت قابل قبوله ولی اگر متفرد بشه به یک روایت روایتش میشه ضعیف بهترین نماز در شب چه نمازیه نماز شبی که آنهایی که پاسش میدارن اندکن این که شکی نیست ما در حدیث قبل داشتیم بهترین نماز چه نمازیه بعد از فریضه نماز شب و کسانی هم که میخونن دیگه نیاز به حدیث نداره کسانی هم که میخونن اندکن قال محمد بن الحسين الاجوری رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جنانه ينبغي لمن كان له حظ من الليل ان يدوم عليه ويراعيه قل ذلك أو كثر ويتحذر من فتور النفس فإن النفس ربما فترت واستلذت النوم في وقت القيام فزين لها الشيطان النوم لينام عن القيام حسدا منه للمؤمن فينبغي لمن أحس بذلك من نفسه أن يكثر الذكر لله عز وجل عند استيقاظه وينضح الماء على وجهه فإنه يطرد عنهما أمله الشیطان من الفتور عن القيام والله اعلم یک توصیه است یک ياس یک امامیه گفتم بعد از اینکه این حدیث رو آورد الان راهکار و درمان برای اون کسی که دچار تنبلی و کسالت میشه در ادای این نماز این راهکارها را اینجا نصیحتاشو نصیحتاش را اینجا ارائه میده و میگه میگه که اولا تهجد داشته باش هرچند اندک باشه ولی مداوم کم باشه ولی مدام قلیل من القیام یواظب علیه خیر للعبد من الكثير ينقطع همونطور که علما گفته یک اندکی از تهجد باشه مداوم باشه بهتر از اون بسیارش که منقطع باشه چنانچه در حدیث داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم سال میشن ای العمل احب الى الله ای العمل احب الى الله چه عملی را الله بیشتر دوست داره کی الله چه عملی را بیشتر دوست داره ای العمل احب الى قال ادومه و انقل حدیث صحیح در صحیح مسلم قال ادومه و انقل نماز شب همون سرکعتت همون پنج رکعتت همون هفت رکعتت مداوم باشه هر شب باشه بهتر از اینه که چی اون 11 رکعت مثلا تو با قیام طولانی بخونی که گاهی بتونی و گاهی نتونی یک عملی را به اندازه توانت انجام بده ولی مدام باشه ازت فوت نشه رسول الله صلی یک بار نماز تهجدش فوت میشه چیکار میکنه صبح که بیدار میشه اون نمازش رو قضا میکنه چطور قضا میکنه دوازده رکعت میکنه چنانچه در حدیث ام عایشه داریم چون رسول الله صلی الله علیه و نه در رمضان نه در غیر رمضان بیشتر از 11 رکعت نمیخوندن خب پس چرا دوازده رکعت خون بجاش چون ما در روز نماز وتری تاکی نداره نماز تاک نماز کیه نماز شب در بحث نافله نه نماز فرض نماز فرض که مغرب داریم که تا و نماز نافله هم نماز شبه اگر نمازمون در شب فوت شد در روز چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم شفعش میکردن سنت است که ما شفعش کنیم قل ذلك او کثر حالا چه اندک و چه زیاد و یتحذر من فتور النفس حذر باش از اون فتور و خستگی و تنبلی بر حذر باش فان النفس ربما فترت واستلذت النوم في وقت القيام شاد اون خوابه زیبا بشه اون خوابه زیر چشمانت خوش بیاد اون خوابه خوش بشه زیر چشمانت فزین لها شیطان النوم زیبا برات بسازه اون خواب عمیقت اون خواب خوشت اون خواب زیر اون لحاف و پتو خواب خوشیه لذیذه سخت برای انسان خصوصا در زمستان از زیر اون پتو بیاد بیرون بعد با سرمای سرد وضو بگیره الان که الحمدلله راحت آبا گرمه سبحان الله از مکفرات چی قرار داده الله اسباغ الوضوء في المكاره وقتی که سخت تو وضو چقدر فضیلت هست در همون تهجدت بلند بشی همون وضویت کفاره گناهانته فزين لها الشيطان النوم لينام عن القيام تو اینکه بخوابه از تهجدش تو تهجد نخونه دیگه حسدا منه للمؤمن للمؤمن حسودت ای مؤمن شیطان حسود والله از این حسود بر حذر باش اون وقتی که بهت زیبا میسازه اون خوابه دلسوزت نیست اون وقتی که میگه بهت بخواب اون شیطانه حسودت نمیخواهد که تو بنده پرهیزگار و متقی الله باشی اون بنده محبوب الله باشی حسودته از حسادت اومد آدم علیه السلام را اغوا کرد شون کرد بعد از اون آدم به اشتباهش پی برد برخلاف ابلیس که مغرور و متکبر باقی مون فابا و وكان من الكافرین اما آدم فتلقى آدم ربی کلمات فتاب علیه آدم در اونجا میگه اقرار به گناهش میکنه الله و میگوید ربنا ظلمنا انفسنا اقرار به گناهش میکنه و درخواست مغفرت از الله میکنه و الله را میبخشه بس مثل آدم باشیم بنده تواب الهی باشیم باید بجنگیم با کی بجنگیم با ابلیس فتخذوه عدوا دشمنتونه وقتی که میدونه حسودته اون نمیخواد تو شب هنگام بیدار بشی شب تهجد بلند بشی جنگ طلب باشه ای مؤمن بجنگ با اون ابلیس چرا نمی جنگی جنگ فقط اینه که فقط تو بری به جهاد اول جهاد نفس اول با نفس خودت و شیطانت بجنگ این اولین جهاد بر تو مؤمن بر خودت و نفست و نفس امارت و ابلیس و شیطان تو پیروز نشدی نتونستی غلبه بکنی چطور میخوای جلوه دشمن بیستی بر دشمن از جنس خودت تو غلبه بکنی تو این ضعیف رو نتونستی شکست بدی این کید شیطان کان ضعیفه این شیطانی که کید و مکرش ضعیفه تو مؤمن عاجز موندی از اینکه بر او غلبه بکنی این کسی که ضعیفه که الله تو را در پناه خودش نگه داشته ان عبادی لیس لک علیهم سلطان نمیتونه بر تو چیره بشه اگر ذکر الله را بکنی یاد الله را بکنی شیطان نمیتونه نزدیکت بشه پناهگاهی بالاتر از این قوی قویتر از این ولی که مؤمن غافله ولی مؤمن جنگ طلب نیست متاسفانه مبارز نیست مجاهد نیست نمیتونه مجاهدت بکنه صبور باشه استقامت بکنه توصیه الله فتخذوه عدو من که نگفتم اون دشمن شماست باش این که شما بنده ای الله باشید مشکل داره شما هم باش مشکل داشته باشید اون دشمن شماست شما هم دشمن خودتون اون رو قرار بدید فینبغی لمن احس بذلك من نفسی ان یکثر الذکر برای اینکه نجات پیدا بکنی از ابلیس و شرش پناه ببر به الله با ذکرش الله را زیاد یاد کن وقتی که بیدار میشی و ينضح الماء على وجهه آب رو بر صورتت بپاش فانه يطرد عنهما امل له الشیطان شیطان اون تمعی که در تو گذاشته اون لذتی که بر تو زیبا ساخته از اون خواب اون زیبایی اون خوشی برداشته میشه و اون خستگی و تنبلی که بر تو چیره شده برداشته میشه قال الاجری رحمه الله حدثنا أبو بكر عبد الله ابن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن أبي عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عقد الشيطان على رأسه ثلاث عقد يضرب كل عقدة عليك ليل طويل أي أرقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت العقد كلها قال فيصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلانا الله أكبر چقدر فزيلة در نماز شب این حدیث را اگر بخوایم شرحش بدیم یک کتاب میشه چه از تبابت از پزشکیش از فضیلت نماز و نماز تهجد و سبحان الله رسول الله صلی الله علیه و از محاسنش از ویجیگهاش جوامع کلم داره سخنانش کم اندکه ولی معانیش بسیار حدیث در معطا امام مالکه و همچنین از طریق مالک امام بخاری در صحیحش روایت میکنه امام بخاری باب قشنگی بر این حدیث میذاره امام بخاری فقیه والله عجیب فقیه این امام بخاری امام بخاری در کتاب تهجد بابی که روی این حدیث گذاشته میگه باب عقد الشیطان على قافیه الرأس اذا لم يصلب الليل گرهی که شیطان بر سر اون شخص میبنده که شخص بیدار نشه گره والله گره چطوره انه یراکم هو قبیل من حيث لا ترونهم نمیبینیم نه شیاطین نه اون ابزاری که در اختیار دارن ما نمیبینیم این قدرت را الله بهمون نداده ما نمیتونیم چه برداشتی میکنه از باب امام بخاری برداشتمون اینه که وقتی که میگه اگر شب نماز نخون اون گره سر جاش باقیه اگر خوند اون گره باز میشه پس در نتیجه از عقوبت بر کسی که نماز تهجد نمیخونه اون عقده اون گره سر جاش باقی بیبونه یعنی اون کسالت همراهش باشه اون گره باقی میمونه باب عقد الشیطان على قافیت الراس اذا لم يصل یعنی این گره بسته میشه اگر نماز نخون و راهی هم برای گشودن این گره جز بیدار شدن در شب نیست یعنی باید شب بیدار بشی تا این گره باز بشه اگر گره باز نشد عقوبت چیه در این حدیث که ما داریم اذا نام احدكم عقد الشيطان على راسه ثلاث عقد سه گره میزنه وقتی که تو بر سرت سه تا گره میزنه در شب وقتی که تو میخوای بخوابی یضرب كل عقد عليك هر گره که میزنه در اون گره ها که میدوه میگه علیک لیل طویل ارقد بخواب شب طولانی داری بخواب هنوز شب درازه فان استيقظ فذكر الله انحلت عقده بیدار شد یکی از اون گره ها شکسته میشه باز میشه فان توضا انحلت عقده اول ذکر خدا بیدار شد ذکر الله رو گفت فذكر الله انحلت عقده بیدار شد یاد الله را کرد چنانچه رسول الله صلی الله علیه و بیدار میشدن گاهی نگاه می میکردن و میگفتن ربنا ما خلقت هذا باطل آیات سوره آل عمران را ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار یا اون احادیثی که قاعد اومد خواهیم گفت که رسول الله صلی الله علیه و وقتی که اصحاب بیدار میشدن چه اذکاری کاری اورادی را گفت اول ذکر الله دوم وضو گره دومی با شکسته بشه باز بشه سه تا گره زده میشه فان توضا انحلت عقده فان صلى انحلت العقد كلها وقتی که نماز بخونه کل اون گره ها باز میشه قال فيصبح طيب النفس نشيط وقتی که صبح میشه دلش آرامه طيب النفس دلش آرامه پاکه نشیطه یعنی با نشاطه خسته و کوفته نیست ملول نیست و الا عقوبت همون چیزی که من بخاری ازش برداشت کرده و همون چیزی که علما گفتن در عقوبت اون شخصی که شب به تهجد بیدار نمیشه چیه و الا اصبح خبیث النفس نفس خبیسی خواهد داشت پستی نفس پلیدی خواهد داشت اون شخصی که تهجد بیدار نمیشه کسلانن رسول الله صلی الله علیه و سلم از جمله دعاهایش چی بود اللهم انی اعوذ بك من العجز والکسل عجز و کسالت خیلی بده میخوای انسان عاجز و تنبل و کسولی نباشی پس نماز تهجد را بخون راه نجاتت درمانت اگر دیدی شخصی میگه من ملولم من خستم خسته شدم از این دنیا دنیا شده برام تکراری دنیا شده خسته کننده همه چیز نمیدم روزمره شده برای من مرضی دیگه یک مرض روانی درد و درمانش روانشناس نه والله تهجد چرا چون شما شیطان را نمیبینید اون شیطانی که وقتی که انسان میخوابه و رسول الله صلی الله علیه و داره خبر میده از غیب میاد بر سر شخص گره میده ستا گره این گره باز نمیشه جز با اون ذکر با اون وضو و با اون نماز این راه نجاتت راه دیگه در روانشن... در این متبهای روان پزشکی رو باید پلمپش کنی چون کل مشکلات روانی از اون روزمرگی و خسته شدن و ملولیت و تنبلی و سستی و نمیدونم کل مشکلات روانی بعد میگرده به چی عدم ذکر الله الله یاد شد زبان با ذکر الله به تکان در اومد شیاطین از اون شخص ذاکر اون شخص ذکر کننده فرار میکنن قال الاجوری رحمه الله وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا محمد بن الحسن بن سعيد الاسبهانی قال حدثنا بكر بن بكار قال حدثنا قرة عن عطية عن, عن عطية بن سعد عن ابي سعيد قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم احد ينام الا ضرب على سماخه بجرير معقد فان استيقظ وذكر الله حلت عقده فان استيقظ فتوضا حلت عقده اخرى فان قام يصلي حلت العقد كلها فان هو لم يستيقظ ولم يتوضا ولم يصلي اصبحت العقد كلها كهيئتها وبال الشيطان في اذنه سبحان الله حديث هرچند که در اسنادش عطیه ابن سعد هست ولی که خب شواهدش که ما دیدیم حدیث صحیحه با توجه به شواهدش خصوصا حدیث قبلی که ما داشتیم اصل حدیث در صحیح بخاریه راهکارهای مبارزه با شیاطین را رسول الله بهمون یاد میده راهکار اول ذکر وضو و بعدم نماز از جمله راهکارها با ذکر خوابیدنه شب که انسان مؤمن میخوابه از کار خواب را بگه حالا ان بعدا به این نکته خواهیم پرداخت اگر فرصت شد از کار خواب خصوصا آیت الکرسی قصه ابو هرره رو یاد دارید که اونجایی که بر بیت المال نگهبانی میداد بچه جنی از شیاطین میاد دزدی میکنه بار اول بار دوم بار سوم بعد میاد میگه که اگه آیت الکرسی بخونی من دیگه نمیتونم میام بعد رسول الله اومد گفت که چیکار کرد اون طرف بار اول بار دوم بار سوم بعد گفت که چینین بهم گفته بار آخر بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش فرمود صدقك و هو کذوب راست گفت هرچند که دروغ گوست اینجا راست گفته آیت الکرسی بخونید دیگه شیطان نمیتونه نزدیکت بشه آیت الکرسی خوندن سوره کافرون خوندن از کار خواب خیلی مهمه با خوابیدن یه طرف و اون آدابی که رسول الله بهمون یاد دادن شب که بیدار میشیم بعد از اینکه ذکر الله را میگیم خصوصا در وضو گرفتن استنشاق و استنثار بکنیم خیلی مهمه رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمان اذا استيقظ احدكم من منامه فلينتثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشومه حدیث در بخاری و مسلمه هرگاه یکی از شما بیدار شد از خواب استنشاق بکنه و استنثار خصوصا مبالغه در استنشاق چقدر از مریضی ها داریم که بین بینی برمیگرده انواع ویروس از سرماخوردگی و آنفولانزا و اصلا این بینی وارد میشه داشتیم قبلا دیگه عافیت در بدن تهجد همین آبی که در بینیت میبری الان بعضی گفتن که این خوابیدن شیطان در بینی همون میکروب ویروس <laughs> نه والله این سخن حق رسول الله صلی الله علیه و سلم چه ادرار شیطان در گوش شخص وقتی که میخوابه چنانچه در این حدیث داریم و چه این خوابیدن شیطان بر دماغ اون شخص حدیث رسول الله میخوای شیطان فراری بدی اون گره ها رو میخوای خرد کنی استنشاق کن ان عبادی لیس لك علیهم سلطان الا من اتبعك من الغاوین میخوای از غاوین بشی گمراهان بشی بخوا این کارا رو انجام نده این حدیث رو قبول نداشته باش اما در دنبال عافیتتی صحت و سلامتی هستی دنبال رضایت پروردگارت هستی دنبال اینی که محبوب درگاه الهی باشی الله ازت راضی باشه و خوشنود پس این سنت ها را انجام بده و بر روی سرو چش بذار شیخمون شیخ عبدالرزاق عباد خب من هم شاگرد شیخ عبدالرزاق بودم هم شاگرد پدر شیخ عبدالمحسن عباد در مدینه هم سنن ابی و هم سنن ترمذی نزد شیخمون خوندیم شیخ عبدالمحسن عباد محدث مدینه است شاید به جرأت بتونم بگم عالم ترین شخصی که بعد از رحلت آلبانی و ابن عثیمین و بن باز من در این عصر میدونم شیخ محسن عباد باشه اون موقعی که ما در مدینه بودیم پدر شیخ هم زنده بود تابستان ها می رفتیم پیش شیخ نماز خوندیم چون کلاس نداشت شیخ موقع تحصیلمون کلاساش در حرم ولی تابستان ها که ما میموندیم برای طلب علم رفتیم مسجد شیخ که پیش شیخ بشینیم یا مثلا در مسجد پیش شیخ نماز بخونیم هر از گاهی پدر شیخ عبدالمحسن عباد زنده بود بالای 100 سال عمر داشت مؤذن مسجد بود وقتی که میومد به مسجد برای نماز سنت خوندن والله جوانای امروز در مقابل اون نماز سنت اون شخص کهنسال خودشون حقیر میشمارن در اون سجدهش در اون طول قیامش خسته نمیشد از نماز خوندن حالا خودش عبدالرزاق از پدر بزرگش نقل میکنه این شخص عابد واقعا عباد و عابدن خودش شیخ عبدالرزاق هم شاگرد پدرش هم هست شیخ عبدالمحسن عباد همشون اهل عبادت و طاعتن و همچنین اون چیزی قصه که نقل میکنه میگه که شیخ عبدالرزاق میگه پدر بزرگم میگه شبی دیدم که حیوانان درنده حمله ور شدن نزدیکم بشن یهو دیدم هر چی زور میزنن اونا نزدیکم بشن نمیتونن بعد به من گفته شد اینا ذکر و یاد الله که پناهت شده منظور این که خوابه از خواب حکمی گرفته نمیشه ولی که حق سپرت پناهت ذکر الله والله چیزی نمیتونه مثل ذکر الله تو را نجات بده قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما احد ينام الا ضرب على سماخه بجرير على سماخه سماخ گفته میشه سماخ هم گفته میشه سماخ با صاد و سماخ سماخ حفره گوشه حفره که در گوش هست بهش میگن سماخ کسی میگه نمیخوابه مگر با تنابی جریر تنابی از پوست چرم گره زده میشه بر اون گوشش ما احد ینام الا ضرب على به جریر معقد اون گره زده میشه با اون چرم بر گوشش فین استیقظ و ذکر الله حلت عقده بلند شد ذکر الله گفت یکی از اون گره ها باز میشه گوشه چند تا حس داریم ما حس بویایی چشایی بینایی و شنوایی دیگه و حس لامسه ای که داریم با چی بیدار میشید شما صبح که مثلا میخوای بیدار بشی سر کار برید یا مثلا شغلی دارید یا میخوای سر کلاس برید موبایل تلفن زنگ یه چیزی میذارید یا کسی میاد آبی رو صورت یا کسی جاری میده فریادی میزنه شما رو بیدار میکنه چه حسی شما را در بیدار شدن کمک میکنه حس شنوایی درسته شیطان چیره شده بر حس شنوایی در صحیحین در حدیث ابن مسعود رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد میشه نزدش شخصی شب بیدار نمیشه برای نماز تهجد چرا یا رسول الله شب برای تهجد بیدار نمیشه شخصی که در طول روز ذکرهای صبحگاهش نگفته شامگاهش نگفته بعد نماز فرضش و از کار بعد از نمازش و نافلش مواظبت نکرده قال ذاك رجل بال الشیطان فی اذنه ذاك رجل بال الشیطان فی اذنه این شخصی که شب به تهجد بیدار نمیشه شیطان ادرار کرده در گوشاش عقوبته از کار خواب نگفته مواظبت بر از کار نبوده شیطانم ادرار کرده ساعتم نگذاشته که بیدار بشه هم مغمشم نداره که شب بیدار بشه برای تهجد محروم میشه پس مواظب باشی مواظبت داشته باشی بر کار صبحگاه شامگاه و نوافل کار بعد از نماز کار خواب فان استيقظ و ذکر الله حلت عقده بلند شد بیدار شد یک گره باز میشه فان استيقظ و توضا حلت عقده وضو گرفت یک گره دیگر فإن قام يصلي حلت العقد كلها و كلها بلند شد بیدار شد تمامی گره ها باز میشه فإن هو لم يستيقظ بیدار نشد عقوبت ولم يتوضا ولم يصلي نبوزو گرفت نه الله گفت نه نماز خون اصبحت العقد كلها كهيئتها اون گره ها سر جای خودش باقی میمونه و بال الشیطان فی اذنه و شیطان هم ادرار میکنه در اون گوشاش عقوبت و بال الشیطان چنانچه در حدیث ابن مسعود داشتیم ما این عقوبت کسی که هم مغم تهجد رو نداره حس الله هم در قرآن از این حس یاد میکنه در بحث اصحاب کهف فضربنا على اذانهم فی الكهف سنین عددا فضربنا على اذانهم گوش حس اون بیداری اگر کسی میخواد بیوش بشه بزن زیر گوشش درسته قش میکنه میفته گوش گوش نعمت بزرگیه بس برای اینکه بیدار بشی نیاز به منبه داری کسی تو رو بیدار بکنه منبهی بذار که بیدار بشی یکی یه جایی بودیم بعد موبایل گذاشته بودم صدای خروس بود میگه این بدعت رو از کجا آوردی چرا صدای خروس گذاشتی گفتم خب چیکار کنم صدای خروس لاقل اومده رسول الله میگه وقتی که فرشته میبینه اون خروس جار میده با اون صدایی که داره بالاخره صداش تحسین شده صدای خروس من به عنوان اینکه تحسین شده گذاشتم صدای ضبط شده خروس رو گذاشتم بهتر از اینکه این زنگ زنگ های مختلف آهنگ های مختلف من بذارم که توی موبایل ها هست از شر یک حرامی فرار کرد نه اینکه اینو تحسین بکنم بگم که این به چشم عبادت نگاه میکنم این تقرب به سوی الله نه چون بدیلی نداشتم جز این یعنی صدایی بهتر از این نداشتم این صداش حداقل محسن یعنی تحسین شده در شرع و این وسیله هست وسیله برای اینکه ما را کمک کنه بر این طاعت و این عبادت قال حدثنا ابو بكر بن عبد الحميد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان حدثني القعقاع ابن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فصلت فان ابت نضح في وجهها من الماء ورحم الله امراه قامت في من الليل فصلت ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه من الماء حديث صحيح هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رحمه مرحوم واقع بشه اون شخصی که به تهجد بیدار میشه مرحوم والله مشمول رحمت الهیه الله ما را جز کسانی بده که مشمول این رحمت الله واقع میشن و شب نماز به پاس این عبادت بیدار میشن رحم الله رجلا قام من الليل فصلى بلند شد نماز و همسرش هم بیدار کرد تا بیدار بشه همسری را انتخاب بکنید که زیباییش در طاعت و عبادتش باشه نه در چهرهش نمیگم چهره بده ولی توصیه رسول الله چیه بذات الدین زنیگه کمکت بکنه در این طاعت و عبادت و على البر والتقوى و زنا هم شوهری انتخاب بکنن اهل طاعت و عبادت باشه والله خیر در عبادت و طاعت و در هیچ چیزی جز این نیست الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما إلا ذكر الله دنيا ملعونة بس حقيرة مگر ذكر الله و اون چیزی که الله دوستش داره از انواع طاعت و عبادت از اون معلم خیر که حدیث و قرآنی به مردم یاد میده و اون کسی که برای تعلیم علم نشینه او عالما او متعلما پس هم مرد مؤمن متقی اهل طاعت و عبادت مهمه و هم زنش فان ابت نضح في وجهها اگر نخواست بیدار بشه آب به صورتش میپاشه و رحم الله امرأتا الله هم رحم بکن اون زنی که بیدار میشه برای تهجد شوهرش هم بیدار میگه مای قضا زوجها خب و شوهرشو بیدار میکنه و آ اگر بیدار نشد آب روی صورتش میپاشه تا اینکه بیدار بشه وسیله هست برای اینکه اون شخص بیدار بشه اون خواب خوش را کنار بگذاره والله این لذت فانیه این دار دار فانیه این سرا سرای جاودانه نیست سرای باقی نیست کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلالی و قال الإمام الأجري رحمه الله وحدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن الأعمش عن علي بن الأقمر عن الأغري أبي مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ أهله فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات والله چه پاداش بزرگی حدیثم صحیح در سنن نبی داوود هم هست و نسائی هم همینطور کسی که شب بیدار بشه رسول الله میفرمایند و خانواده خودش همسر خودش هم بیدار بکنه بچه و فرزندش رسول الله صلی الله علیه و سلم شبی بیدار میشه و در منزل دخترش فاطمه میزنه رضی الله عنها و دامادش علی رضی الله عنه برای شب بیدارشون میکنه میگه شب طولانیه رسول الله ناراحت میشه از باهاش میزنه شب بیدارشون میکنه ناراحت میشه که چرا اینها بیدار نمیشن برای نماز تهجد دخترشه از کسانی که وعده بهش داده شدن و همچنین علی بن ابی طالب هر دوتاشون اهل بهشتن وعده بهش داده شدن ولیکن رسول الله صلی الله علیه و حسرت میخوره بر اونها که چرا شب برای تهجد بیدار نمیشن بله سنت ربویه برای اینکه ما فرزندان خودمون و همسران خودمون برای تهجد بیدار بکنیم فصلی رکعتین جمیعا بلند اون زن و شوهر نماز بخونن حالا چه با هم چه جدا فصلی رکعتین جمیعا یعنی هر دوتا نماز بخونن حالا چه با هم چه جدا از هم کتب من الذاکرین اون دو نفر نوشته میشن از جمله کسانی که الله در قرآن از اونها یاد کرده و گفته و الله والذاكرات اعد الله لهم مغفره و اجرا اونهایی که اهل ذکر یاد الله زیاد هستن از زن و مردش الله براشون آماده کرده از اون مغفرت بیپایانش و اجر بزرگش هم مغفرت بخشش و هم پاداش بسیار بزرگ و اونم بهش و لقای پروردگار در فردوس علا این فضیلت دیگر از فضیلت های تهجد خصوصا وقتی که زن و مرد همکاری میکنن برای زنده کردن این سنت و پاسداری شب به تهجد و قیامش قال الاجری رحمه الله وخبرنا حامد بن شعيب البلخي اهل بلخه افغان. قال حدثنا ابو عمر المقرن. ناكنید در این اسانید اصبهانی البلخی الجوزی هر کدوم از اینها به نسبت اون شهرش داده شده معمولا این شهرها, شهرها هم که یاد میشه مثلا قیم جوزیه معمولا در اون شهرهایی که بهش نسبت داده میشن مدارس بزرگ از اهل سنت بوده ری که الان تهران جز تهرانه مدارس بزرگی از اهل حدیث بوده قزوین هم همینطور نیشابور هم همینطور آمول هم همینطور اصفهان هم همینطور شیراز هم همینطور یزد هم همینطور کرمان هم همینطور حرب کرمانی امامی از ائمه محدثی صاحب عقیده سلفه قبل از این وهابی ها و اینا بوده اون موقعی که نه انگلیس بود نه آمریکا بود قال وأخبرنا حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا أبو عمر المقرئ قال حدثنا سنيد بن داود عن يوسف ابن محمد ابن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أم سليمان بن داود يا بني لا تكثر النوم بالليل فإن كثرة النوم بالليل يترك الرجل فقيرا يوم القيامة إن هرچه که معناش درسته ولی که حدیثش ضعیفه دو تا علت ضعف داره یکی سنید ابن داوود ضعیفه و دیگری هم یوسف ابن محمد دو تا ضعیف تو این اسناده شواهدی هم نداره که بخوام تحسینش بکنیم ولی خب معنای غریبی نداره یا یعنی نکارتی در متنش نیست میگه مادر سلیمان ابن داوود علیه السلام میگوید یا بنیه رسول الله داره نقل میکنه میگه یا بنیه لا تکثر النوم باللیل شب زياد نخواب فان كثرة النوم بالليل يترك الرجل فقيرا يوم القيامة زياد خوابیدن در شب سبب میشه که در روز قیامت فقیر بشی یعنی چیزی نداشته باشی به همراه حسناتی نداشته باشی قال الاجوری رحمه الله حدثنا ابو سعيد المفضل ابن محمد الجندي في المسجد الحرام قال حدثنا صامت بن معاذ قال قرأنا على أبي قرة موسى بن طارق قال ذكر زمع بن صالح عن زياد بن سعد عن أبان ابن أبي عياش عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا صلى حتى يدركه النعاس وهو ساجد فإن الله عز وجل يباهي به الملائكة يقول انظر الى عبدي نفسه عندي وجسده في طاعتي ان این حدیث با این اسناد بازم ضعیفه و نکارتم در متنش هست چون متنش میگه که اگر بنده نماز بخونه در حالی که خوابالوده چرت میزنه در حال سجده الله به فرشتگانش میگه نگاه بکنید بندم دلش پیش منه نفسش پیش منه و جسدش در طاعت من در حال سجده که چرت داره میزنه خب این منافات داره با اون نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم که میفرمایان اذا نعس احدكم في صلاته فلينصرف وليرقد اگر کسی دچار چرتی شد خستگی شد شب خواب به چشمانش اومد دیگه تهجدش ادامه نده بره بخوابه نه اینکه در اون حالت چرت چرت میزنه سجده میکنه و رکوع میره که نمیدونه چند بار رکوع رفته چند بار سجده نماز نیست این ما من شدیم از این چنین نمازی نه اینکه ستایشی درش باشه مثل این حدیث چون این حدیث در محل ستایش و مدح اومده که منافات داره با اون حدیث به خاطر همین علما گفتن متنش منکره این از جمله حدیثی که منکره یعنی شاید گفتم از بین کل احادیث از 21 حدیث دو تا حدیث ما داشته باشیم که حدیث بعدیش هم که خواهد اومد گفتیم در بحث صلات اوابینه قال محمد بن الحسين الآجري رحمه الله فيما ذكرته واختصرته بلاغ لمن منع نفسه لذة النوم فآثر القيام وراوح بين الأقدام وتنعم بتلاوة القرآن يرجو بذلك رضا الرحمن عز وجل فلو شهدته يا أخي في الليل المظلم فقلبه لما يتلو من القرآن متدبر وبأمثاله معتبر وفيما حكى متفكر وبالوعد والوعيد لنفسه مذكر فالقلب من ذكر الموت خائف مقلق ولما عمل من الحسنات مشفق فالاستغفار شعاره وهجوم الظلام سروره وحسن الظن بالله الكريم آماله والله ولي التوفيق میگه در این احادیثی که گفته شد اون چیزی که خلاصه کردم یک درسی هست میگه این احادیث دلالت بر اونیه که اون تهجدش را ترجیح میده بر اون خوابش و نمازش را در اون شب طولانی خوند و زیبا اون قرآن را تلاوت کرد یرجو بذلک رضا الرحمن اونم به خاطر کسب رضایت الهی فلو شهدته یا اخی فی اللیل المظلم و قلبه لما یتلو من القرآن متدبر این شخص به نگامی که در شب میبینی که قرآن تلاوت میکنه متدبر خاشعان قرآن تلاوت میکنه درس و عبرت میگیره از مثالهای الله در قرآن مثل منافقین نیست که بر قلبش مهر زده شده و قلبش پلم شده افلا تدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها این مؤمن در شب هنگامی که بیدار شده مشغولیتی نداره جز هم غمش تدبر و تفکر در آیات الله و فیما حکم متفکر و بالوعد والوعید لنفسه مذکر در مقابل اون وعید الهی و وعدهای الهی فکر میزنه که جز کدام دسته هست اونهایی که پرونده اعمال را به دست راست میگیرن یا به دست چپ فالقلب من ذکر الموت خائف مقلق اون شخصی که دل سوزه اون شخصی که دلش نرمه و رحیمه اون شخصی که اهل ایمان و اهل تقواست دلشوره داره استراب داره به نسبت پرونده اعمالش که خواهد به دست خواهد گرفت فالقلب من ذکر الموت خائف و همچنین در مقابل یاد مرگ کل من علیها فان انك میت و انهم میتون مرگ حق همه باید بمیرن و همه باید در اون قب بخوابن و همه باید در صحنه محشر حاضر بگردن استثنایی وجود نداره یادی از مرگ شد باید تن بلرزش در بیاد اکثرو من ذکری هادم اللذات بیاد مرگ باشید که لذت ها را از بین میبره خوشی ها را از بین میبره برید به قبرستان سر بزنید جامون والله همونه والله کفنمون همونه والله هیچی در قبر با خودمون حمل نمی کنیم نه مالی از این دنیا نه خوشی از این دنیا نه آبی از این دنیا نه غذایی از این دنیا والله با ما حمل نمیشه اون چیزی که با ما حمل میشه این مونه اون ذکر مونه تلاوت مونه مؤمن دلشورگی داره وقتی که یاد از مرگ میشه دل شور میزنه استراب داره سرس داره تن و جانش میلرزه وقتی که یادی از مرگ میشه میگوید فردا منم باید حساب و کتاب بشه جز کدوم دستم از اون دو دسته ای که برای ابن عازب از رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد میکنه وقتی که مؤمن روحش از سنش جدا میشه همچون قطره آبی که از کوزه چکیده میشود که انما یقطر الماء من فی السقاء همچون قطر آبی که از کوزه میچکد روح اون مؤمن به خوشی از اون تن کشیده میشه سپس در اون کفن بهشتی که فرشتگان بهشتی با خودشون حمل کردن و اون بوهای بهشتی اون روح را کفن میکنن و به آسمان ها میبرن جز کدام دسته هستیم اون دسته ای که درهای آسمان به آنها باز می شود سپس الله متعال میگوید من هذا فیقال فلان ابن فلان فينادى باحسن اسمائه الذي كان ينادى في الدنيا و بهترین در دنیا صدا زده میشد صداش میزنن سپس روحش به قبرش برمیگردونن سپس منکر و نکیر بر سرش میستن فیقولان من ربک و ما ومن و من نبیک از پیانبرش از اللهی که بهش اعتقاد داشته و عبادتش انجام داده سوال میپرسن پاسخ میدهد پروردگارم الله هست پیغمبرم رسول الله محمد صلی الله علیه و و کتابم قرآنه اما گناهکار اما اون فاسق و فاجرش اون عاصی اون شخصی که مال مردم را خورده اون شخصی که در آب و غذایش حلال و حرام را نفهمیده اون شخصی که اهل غیبت و نمامی بوده چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم از اصحابش یاد میکنن مر النبی صلی الله علیه و سلم بقبرین فراى انهما يعذبان فقال ما يعذبان من كبير بلى انهما لكبير فاما احدهما فكان يمشي بالغيبه وفي روايه بالنميمه وأما الآخر فكان لا يستتر وفي رواية لا يستنزه من بول او كما قال عليه الصلاة والسلام صحابي رسول الله از انصارا میگوید عذاب میکشن نه بخاطر خاطر چیزی بزرگه بلکه بزرگه یکی مانع از قبولیت نماز اونم عدم پاک شستن خودشون از نجاست و دیگری هم بخاطر خاطر غیبت و نمامی حق الناسه والله حق الناسه حق الناس بخشیده نمیشه باید انسان بر حذر باشه براب ابن میگه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در وصف کشیدن روح گناهکار میگوید و اون مشرک و کافرش میگوید چنان روحش از تنش جدا میشود همچون پنبه خیسی که از لابلای خار کشیده میشه قطع قطعه میشود با اون کفن جهنمی کفنش میکنن و با بدترین نام فرشتگان صدایش میزنن و وقتی که به آسمان ها میبرن در آسمان بهش باز نمیشه و رسول الله این آیه را تلاوت میکند تفتح لهم ابواب السماء درهای آسمان هرگز به این اشخاص باز نمی شود حتی یلج الجمل فی سم الخیاط اگر شطور تونست از سوراخ سوزنی عبور کنه بله باز می شود ولی هرگز شطور نمی تواند از سوراخ سوزنی عبور کند در آسمان هم هرگز به این افراد باز نمی شود و الله میگوید این کیست میگوید فلانیه میگه اکتبو کتاب عبدی فی سجین درباره مؤمن میگوید اکتبو کتاب عبدی فی علیین اون در پرونده بهشتیان و بزرگواران این در پرونده جهنمیان اون اشخاصی که پست و زلیل نامش را در آن پرونده بنویسید روحش را از همون بالا به قبرش پرت میکنن منکر و نکیر بر سرش میآیند سوال میپرسند پروردگارت کیه میگوید ها ها لا ادری فقط صدا میزند نمیتواند پاسخ بدهد پیامبرت کی بوده ها ها لا ادری کتابت چی بوده ها ها لا ادری میگوید با اون چماقی که به دست دارن بر سرش میزنن که تمامی خلایق جز جن و انس صدای و فریادش میشنوند و اونجا هست که دری از درهای جهنم به قبرش باز میشود و از آنجا عذاب برزخی شروع میشود تا برسد به عذاب اخرویش در اون جهنم با عذابهای گوناگونش آیا اینها یادش ذکرش تن را نمیلرزارد قلب را نمی میلرزاند والله اگر باور داریم این قلب در جای خودش آرام نمی ایستد ولی ما عمل من الحسنات مشفق مؤمن مشفقه حراس داره ترس داره که شاید اون حسناتش اون اعمال نیکش مورد قبول درگاه الهی واقع نشه استغفار و شعار و شعارش زبانش ذکر الله با استغفار کردن و طلب مغفرت خاصن از الله متعال و هجوم الظلام سرور و شب که میشه تاریکی شب سبب خوشحالیشه و حسن الظن بالله الكریم اعمالو و امیدش و تمعش در اون نیک اندیشی در تعامل الله با او هست والله عند حسن ظن عبده به والله هم با بندهش چنان رفتار میکنه که بنده بهش حسن ظن داره قال محمد بن الحسين الاجوري بلغني عن شيخ من المتعبدين انه كان له ورد من الليل يقومه ففتر عن ورده ذات ليله قال فاذا انا بجاريه قد وقفت على راسي كان وجهها قمر وبيدها رق وفيه مكتوب فقالت أيها الشيخ أتقرأ قلت نعم قالت اقرأ ما في هذا فأخذته فقرأته فإذا فيه ألهتك لذة نومة عن خير عيش مع الخيرات في غرف الجنان تعيش مخلدا لا موت فيها وتنعم في الجنان مع الحسان تيقظ من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن قال فما ذكرتها ساعة إلا ذهب عني النوم يا زيكاز أهل عبادات مالک ابن دینار یاد شده این شخص عابد این شیخ عابد این بوده میگه مالک ابن دینار میگه که وردی داشته هر شب به تهجد ایستاده نماز میخونده روزی دچار خستگی میشه در یعنی خسته میشه که نمیتونه دیگه شب بیسته به تهجد فید انا بجاریه میگه دیدم که دختری ایستاده بر سرم میگه چهرهش مثل ماه در به دستش هم صفحه ای بود یه چیزی توش نوشته بود میگه گفت میخونی گفتم بله بعد اون صفحه رو به امداد خوندم میگه این ابیات توش بود میگه هرگاه هم بیاد میافتم دیگه خواب از سرم میپره این ابیات که میگه توی اون صفحه بود این بود اون خواب از باب بشارت و اینها یاد میشه و الا حکمی ازش برداشت نمیشه یعنی مثلا ما این حکمی ازش برداشت بکنیم نه از باب بشارت برای اون کسی که اهل تهجد و انذاری برای اون کسی که اهل تهجد نیست الهتک لذت نومتین عن خیر عیشن میگه تو را مشغول کرد این خوشی دنیا از این خوشی اخروی از این همه خوشیای اخروی چش پوشیدی به خاطر خوشی دنیا والله خط هستن مالدار پولدار زورش میاد یک حسابداری برای خودش بگی یا دست چند تا جوون بگیره شب میشینه تا نصف شب برای حساب و کتاب کردن خب تویی که پول داری این همه مال و منال داری چند تا حسابدار برای خود دیگه یکی دو تا هم اونا نون خور میشن نونی به خونشون برده میشه و همین که کارتو تو آسوده میشه بخله... اون تاجری که میگه من مشغولم و سرم شلوغه والله حیله هست والله بهانه است والله مکره کی هست که در این دنیا اگر بخواد دنبال مال باشه مشغول نمیشه حرص زیادیه کجا میخوای با خود ببرید مالت معینی بگیر برای خودت دستیاری و همکاری بگیر برای خودت از مالی که الله بهت داده یا اینکه دنبال شغل دیگری باش این دنیا تو را مشغول نکنه از اون خوشی اخرویت اون خصوصا خوشی هایی که الله یاد کرده برای اون مؤمنین حقش اون حور عینش مع الخیرات فی غرف الجنان تعیش مخلدا لا موت فیها اون حور عینی که جاودانه با آنها هستی در اون خونه ها و قصرهای بهشتی و تنعم فی الجنان من الحسان با حور حسان اونجا در نعمتها خواهی بود تیقظ من منامک ان خیرا خواب بیدار شو از اون خوابت بهتر اون تهجدت با اون قرآن میگوید این شیخ میگه هیچ وقت نبوده که یادی از این ابیات بکنم مگر اینکه خواب از سرم بپره صلی الله علی محمد و علی محمد